Kristīti un sūtīti. Raidījums par eh, misijām, par baznīcu pasaulē. Uz to aicina pāvesta misiju darbu Latvijā un priestaris eh, Rihards Rasnacis. Ehm, trešdienu rītos pārdomājam par to, ehm, kāda ir baznīca un eh, kā mums atsaukties uz Jēzus aicinājumu sludināt viņa valstību līdz pat zemes robežām – septembrī mēs iepazināmies ar tām valstīm, kuras apmeklēja pāvests. Tas bija Dienvidu Austrumu Āzijā un Okeānijā. Un savukārt oktobrī mēs pievēršamies pāvesta vēstījumam pasaules misiju dienai, svētdienai, Uh, kas šogad iekrīt 20. oktobrī. Tātad, uh, katru gadu, tieši priekšpēdējā oktobra svētdiena, baznīcā tiek atzīmēta kā pasaules misiju diena. Un uh, katru gadu pāvests sagatavo tādu īpašu vēstījumu, un arī šī gada vēstījumu pāvis jau ļoti laicīgi bija uzrakstījis un nopulcējis jau 25. janvārī Romā, uh, tā lai laicīgi nu, visi, kas vēlās, var iepazīties ar šo vēstījumu. Un uh, pagājuši nedēļ uh, lasījām un pārdomājām šie vēstījumi pirmo daļu, kurā pāvis uh, īpaši izsaka tādu respektu cieņu tiem, kas ir atstājuši savas mājas un devušies misijās uz citām zemēm, uh, Tāpat viņš atsaucās uz um, um sinodi, kas uh, notiek pašlaik uh, Romā, un ka, kurā arī ir šis misionārais aspekts uh, jau pašā sinodas tajā nu, sauklī, kur arī tiek atgādināts, ka baznīca jābūt misionārai. Tad uh, atgādināšu, ka uh, šī gada Misiju dienas eh, moto ir ņemts no Mateja evaņģēlī 22. nodaļas 9. panta Ejiet un aiciniet kāzās visus. Tā, var vēl nedaudz plašāk nocitēt eh, šo eh, pantu, tāpēc ejiet uz krustcelēm un aiciniet kāzās visus, ko sastapsiet. Tad pāvis īpaši izcēlu šos divus atslēgas vārdus, um, proti, ka um, iet un aicināt. Um, otrās šī uh, veistījuma um, tāds, um, paragrāfs saucās mielastā. Um, pārnāk par to, uh, ka tiek dots aicinājums iet uz tieši mielastu. Pāvils raksta, ka Kristus un baznīcas misijas eschatoloģiskā un evharistiskā perspektīva ir ļoti svarīga. Tas izklausās eh, sarežģīti ar šiem eh, tādiem teoloģiskiem terminiem, bet eh, ļausim, lai arī pāvis nu, to mums skaidro. Līdzībā karalis tiek liek kalpiem nest ielūgumu uz viņa dēla kāzām. Šie svētki simbolizē eshatoloģisko mīlestību. Tie simbolizē galīgo pestīšanu Dieva valstībā. Pestīšanu, kas jau ir īstenota, atnākot Jēzum, Mesijam, Dieva dēlam, kas mums ir devis dzīvību pārpilnībā. Un to pauž klātais galds, uz kura ir trekne ēdieni un dzidrs vīns, kad Dievs satrieks nāvi uz visiem laikiem. Kristus misija notiek laikiem piepildoties. Kā viņš paziņoja savas sludināšanas sākumā, laiks ir piepildījies un Dieva valstība ir tuvu. Kristus mācekļi ir aicināti turpināt sava skolotāja un kunga misiju. Atcerēsimies Vatikāna otrā koncila mācību par baznīcas misionārā aicinājuma eschatoloģisko raksturu. Šeit citāts no dokumenta Adgentes – Misija notiek starp kunga pirmo un otro atnākšanu, jo pirms kunga otrreizējās atnākšanas evaņģēlijas ir jāsludina visām tautām. Un mēs zinām, ka pirmo kristiešu misionārajai dedzībai bija spēcīga eschatoloģiskā dimensija. Viņi jūtas steidzamību sludināt evaņģēliju. Un arī šodien ir svarīgi paturēt prātā šo perspektīvu, jo tas palīdz evanģelizēt ar tāda cilvēka prieku, kurš zina, ka kungs ir tuvu, un cerību, kas piemīt tam, kurš tiecas uz mērķi, uz to, ka mēs visi būsim kopā ar Kristu viņa kāzu mīlestā Dievu valstībā. Un kamēr pasauli piedāvā daudzveidīgus patēriņa, sautīgas labklājības, mantas krāšanas un individuālisma mīlestus – Evaņģēlijas ikvienu aicina uz dievišķo mīlestību, kurā valda prieks, dalīšanās, taisnīgums, brālība un vienotība ar Dievu un citam ar citu. Un, uh, vēl pirms turpinu iepazīstināt ar pāvesta rakstīto pāvesta uh, pasaules misiju dienai, gan ar ko nozīmē šis uh, vārds eshatoloģisks, kas uh, vairākas reizes atkārtojas eh, šajā eh, vēstījumā. Tātad eskatoloģija ir mācība par pēdējām lietām, um, par, par mūžību un par to, jā, kas mūs sagaida Dieva valstībā. Un, eh, tāpēc nebaidīsimies no šī vārda eskatoloģisks, pat ja tas liek domāt par, par mūžību, bet tas ir kaut kas labs, jo Dievs mums ir kaut ko labu sagatavojis. Lūk, tālāk nošu lasīt, ko pāvests raksta. Šī dzīves pilnība, Kristus dāvana, jau tiek pieredzēta evaharistijas mīlestā, ko baznīca svin pēc kunga lūguma viņa piemiņai. Tādējādi aicinājums uz eshatoloģisko mīlestu, aicinājums, kuru mēs ikvienam izsakām evanģelizācijas misijām, ir cieši saistīts ar aicinājumu nākt pie evharistiskā galda, pie kura kungs mūs baro ar savu vārdu un ar savu miesu un asinīm. Kā mācīja Benedikts 16. Katrās evharistijas svinībās sakramentālā veidā īstenojas dieva tautas eskatoloģiskā sapulcēšanās. Evharistiskajā mīlestībā mēs patiešām jau iepriekš piedzīvojam pēdējo mīlestību, ko ir pasludinājuši pravieši, un kas jaunajā derībā aprakstīts kā jēra kāzu mīlestība, kurš svinams svēto kopības priekā. Um, tas, pirms mēs turpinām iepazīties ar pāvesta veistījumu pasaules misiju svētdienai, uh, kura moto ir uh, ejiet un aiciniet kāzās visus. Noklausīsimies nu, vienu dziesmu, kas ir sarakstīta tieši eh, šim notikumam, šai pasaules misijas svētdienai. Un eh, tā dziesma nāk no Dienvida Āfrikas un Botsvānas, eh, un tur jā, atskan arī šis aicinājums uz mielu. Thank you. dziesmu, ko man um, atsūtīja mans kolēģis no Dienvidāfrikas un Botsvānas, uh, kuri ir sagatavojuši īpašu himnu, uh, ko aicina arī vietējās draudzēs uh, dziedāt, lūgties, gan gatavojoties, gan svinot pasaules misiju svētdienu. Un, jā, atgādinu, ka katru gadu oktobra priekšpēdējā svētdiena ir uh, veltīta lūkšanām par misijām, par misionāriem un arī tādai solidaritātes izrādīšanai, proti, lai mēs dalītos arī tajos materiālajos labumos, ko Dievs mums ir devis ar tiem, kas uh, sludina uh, evaņģēliju un kas izdzīvo šo kristīgo dzīvi misiju zemēs. Un misiju zemes uh, baznīcas eh, valodā tiek sauktas tās, kur eh, kristietība ir jauna, un, eh, un baznīcas struktūras ir jaunas. Kas ir jauns? Nu, tie varētu būt 100 vai 200 gadi. Jā, citur tas tie tikai tas daži desmiti tikai gadu, vai kur vai esam, tikai tagad tiek uzsākta kristietības sludināšana. Un eh, es, ka tādu vietu īstenībā ir ļoti daudz. Ja, ja mēs skatāmies eh, nu, globusā kartē, tad lielākoties eh, tās būs valstis Āfrikā, Āzijā, mm, nedaudz Okeānijā un uh, Dienvidamerikā. Jā, Eiropas uh, valstis nu, netiek iekļautas uh, misiju zemēs, lai gan mēs arī nu, gribam teikt, ka mums arī ir vajadzīga eh, nu, evanģelizācija, bet lūk, eh, tāpēc ir šie divi vārdi – evanģelizācija un misijas. Evanģelizācija ir vajadzīga visur, arī senajās kristietības zemēs, pat mēs vēl lietojam vārdu re-evanģelizācija, ka no jauna pasludināt evaņģēliju, bet um, um, misiju zemes, tās, kur mm, vēl baznīca uh, nav uh, nostiprinājusies, un tāpēc ir vajadzīga palīdzība arī no malas. Un lūk, misiju svētdienā arī tiek vākti ziedojumi, misiju atbalstam visās katoļu baznīcās pasaulē, um, sapcīt, jā, arī šajās misiju zemēs, kuras vēlāk tās saņem kādas subsīdijas, bet arī tur viņi vāc ziedojumus, lai um, nu, pievienot arī savu ārtavu šim, nu, tā, kopējam budžetam. Un um, katru gadu tiek sagatavots eh, vēstījums, kā notiek šī vēstījuma gatavošana un eh, tēmas eh, izvēlēšanās. Tie ir pāstu misiju darbi nacionālajai direktori, kuri sanāk uz ģenerālo asambleju, un tad mums tiek piedāvāts izvēlēties kādas tēmas, kuras mēs gribētu stādīt priekšā pāvestam, lai viņš no tām izvēlētos pāves, pasaules misiju dienas moto, un tēmu. Un, uh, jā, arī es esmu iepriekšējos gados piedalījies uh, šajā procesā, un uh, bet zinu, kā tas notiek, un tad tiek no visiem šiem iesniegtiem priekšlikumiem nu, atpazīti nu, pieci, kuri visvairāk iegūst šo direktoru, um, nacionālo direktoru atbalstu, un tad tie tiek sūtīti pāvestam, Un pāvests no tiem izvēlās uh, nu, tieši to moto un to tēmu, par kuru viņš jūt, ka viņš gribētu visvairāk dalīties uh, konkrētajā gadā. Um, tā piemēram, nākošais gads, uh, nu, es jau zinu, kāda būs tēma, tas pagaidām vēl <laughs> nepasludināšu, bet, protams, tā būs saistīta arī ar jubilejas gadu un jubilejas gada moto un tēmu. Tad, lūk, šogad Eh, izvēlēties motoru no Mateja evaņģēlī 22. nodaļas, eh, ejiet un aiciniet kāzās visus. Un uh, otrajā šī veistījuma daļā, ko šodien lasām un iepazīstam, pāvests jau runāja par tādu eschatoloģisko raksturu šajās um, viesībās, jo mēs gatavojamies jā, tam mielestam, kas mums ir sagatavots – Un, um, nu, tālāk citēšu pāvesta uh, rakstīto. Tādējādi mēs visi esam aicināti intensīvāk izdzīvot katru evaharistiju visās tās dimensijās. Īpaši eschatoloģiskajā un misionārajā dimensijā. Šajā saistībā atkārtoju, ka mēs nevaram tuvoties evaharistijas galdam, ja neatsaucamies aicinājumam doties misijā. Šajā kustībā, kas dzimusi pašā Dieva sirdī, vēlas sasniegt visus cilvēkus. Euharistiskā atjaunotne, ko daudzas vietējās baznīcas slavējumi veicina pēc Covid laikā, būs izšķirīga, lai ikvienā ticīgajā atmodinātu misionāro garu. Ar cik lielāku ticību un sirds entuziasmu katrā misē mums būtu jāizsaka šis apliecinājums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Un e, šajā perspektīvā šogad, gadā, kurš veltīts lūkšanai un kurā gatavojamies 2025. gada jubilejai, Es vēlos aicināt ikvienu darīt intensīvāku savu līdzdalību misē un savu lūkšanu par baznīcas evangelizācijas misiju. Lūk, eh, vēlreiz atkārtošu pāvesta teikto, ka eh, aicina darīt intensīvāk savu līdzdalību misē un savu lūkšanu par baznīcas evangelizācijas misiju. Jo Mums ir viegli lūgties par to, kas mums vajadzīgs pašiem vai mums eh, labi pazīstamiem, tuviem cilvēkiem. Piekritīsiet, ka visbiežāk arī mūsu lūkšu nodomi ir par mūsu tuviniekiem, īpaši jau ģimenes locekļiem. Nu, es to kā priestaris zinu, kad cilvēki nāk eh, lūgt svētās mises eh, nu, aizlūgumu, jeb nodomu, un ka tas visbiežāk ir tieši par, par sevi vai saviem tuvākajiem. Bet lūk, pāvests mūs aicina uh, lūgties par evanģelizāciju, par misiju, tad, lai varētu aizsniegt arī tos, kurus mēs nepazīstam. Jā, mēs neaizmirstam lūgties, uh, lai arī mūsu tuvinieki iepazīst Jēzu, lai mūsu ģimenes locekļi būtu ticīgi un atsauktos aicinājumam, bet mēs nevaram atstāt novārtā lūkšanas arī par citiem. Līdzīgi kā šodien evaņģēlijā dzirdējām, ka Jēzus eh, eh, runā ehm, farizējiem, kuri ziedo desmito tiesu no mētrām, bet viņš saka, bet ir aizmirsuši eh, taisnīgumu un dievu mīlestību. Viņš saka, vienu vajag darīt un otru neatstāt. Un tā varētu teikt, ka mums vajag rūpēties gan par mūsu vietējo kopienu, par savu vietējo draudzi, uh, bet arī neatstāt novārtā rūpes par um, evangelizāciju visā pasaulē. Un um, šeit gribu pieminēt um, svētīgo Polīnu Žariko, kas ir arī dzīvā rožkroņa dibinātāja, bet arī viņa dibināja ticības izplatīšanas apvienību, kas um, nu, īpaši rūpējās, lai nu, misionāri varētu saņemt atbalstu, gan ar lūkšanām, gan arī tīri materiālu atbalstu. Un, lūk, misiju arī rožu kroņa, un šī eh, dzīvā, dzīvā rožu kroņa būtība bija gan pulcināt uz lūkšanu par savām vajadzībām, bet arī lūgties par misionāriem, un katrs dzīvā rožu kroņa pulciņa dalībnieks arī vienu peniju eh, mēnesī ziedoja eh, misijām. Tādējādi uh, Um, ļoti ātri arī izplatījās uh, dzīvā rožu kroņa uh, grupas, tad uh, arī varēja nodrošināt, tā zinām, materiālo atbalstu misionāriem. Un tā bija tāda solidaritāte, tā, tā vienlaicīgi lūkšana, bet arī materiālā iesaistīšanās un solidaritāte. Un, kaut ko tādu mēs tādu piedzīvojam arī misiju svētdienā, ka mēs gan lūdzamies par um, misijām, par misionāriem, gan arī ar savu ziedojumu izrādam solidaritāti ar tiem, kurus tas mēs personīgi nepazīstam, bet uh, mēs atzīstam, ka arī viņiem ir nu, vajadzīgas mūsu rūpes un mūsu atbalsts. Un arī pāves šajā veistījumā aicina, ka, lai mēs pilnīgāk izdzīvojam evaharistiju, tātad piedalāmies svētajā misē apzinātāk un īpaši, kad mēs pēc uh, Uh, konsekrācijas uh, un pacelšanas um, sakām, ka mēs veistīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tas ir mūsu tāds uh, kā apliecinājums un gatavība iesaistīties evangelizācijas darbā. Tā pāvis raksta šajā perspektīvā, tad, tad, šogad, kad gatavojamies 25. Eh, gada jubilejai, un kas ir veltīta lūkšanai, tad arī pārs aicina um, nu, būt uzmanīgiem šajā lūkšanā un uh, nu, atsaukties tam, ko mēs ar vārdiem arī izsakam šajā lūkšanā. Um, Pāvils raksta, būdama paklausīga pestītāja vārdiem, baznīca katrās euharistiskajās un liturģiskajās svinībās – nemitīgi liek celties pie Dieva lūkšanai tēvs mūsu. Un tajā ietvertajam lūgumam, lai nāk tava valstība. Tādējādi ikdienas lūkšana, un jo īpaši Euharistija, mūs dara par cerības svētceļniekiem, misionāriem, kuri dodas pretī nebeidzamajai dzīvei Dievā, dodas uz kāzu mīlestu ko Dievs ir sagatavojis visiem saviem bērniem. Lūk, šeit jau redzam, ka pāvests arī piemina par šo cerības svētceļojumu, kas būs īpaša tēma jubilejas gadā, un šie tēvreizē ietvertie vārdi, lai nāk tava valstība, ir arī tāds pamudinājums mums iesaistīties Dieva valstības izplatīšanā, Dieva valstības celšanā, tātad arī misiju darbā. Uh, tad eh, arī tātad ar eh, šo lūkšanu noslēgsim mūsu šīs dienas pārdomas par um, misijām pasaulē, īpaši pārdomājot pāvesta teikto eh, misiju svētdienai. Nākam trešdien vēl turpināsim, iepazīties un noslēgsim šo, šīs pārdomas par misiju svētdienas moto – ejiet un aiciniet kāzās visus. Tātad, tad, ja reiz pāvis aicināja mūs tēvreizē izteikšos vārdus ar tādu dziļu ticību un um, gatavību atsaukties šiem vārdiem, lai nāk tā valstība, tad arī aicinu pievienoties šai lūkšanai. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība – Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maize dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Paldies par lūkšanu, paldies par uzmanību un ieinteresētību um, baznīcas misiju darbā. Un tad aicinu arī šo svētdienu īpaši atbalstīt uh, misijas gan ar lūkšanu, gan arī ar saviem ziedojumiem uh, draudzēs svētās misas laikā. Tas bija raidījums uh, Kristīti un Sūtīti, un to vadīja priesteris Rihards Rasnacis, un uz tikšanos atkal Radio Marija ēterām. Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvija. Informācija rml.lv.